Apusē. Un mēs turpinām mūsu iesākto jauno ciklu Es un mans nams un mūsu pamata vieta no rakstiem. Atgādināšu to, atrodas vecajā derībā, tā ir Jozovas grāmata, 24. nodaļa un 15. pants. Un šeit top tā rakstīts. Bet ja tas jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlieties sev šodien, kam jūs gribat kalpot. Vai dieviem, kam jūs tēvi kalpojuši viņpus upes, vai amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Amen un amen. Un eh, patiešām, kā es arī esmu līdzis virsrakstu šim visam ciklam, kāda šeit eh, šī tēma ir par mūsu kā vīriešu identitāti, ja, kad mums ir jāsaprot, kas mēs esam, un eh, katru reizi, kad mēs lasām šo te mm, tekstu no vecās derības, ko Jozo runā, tad um, mēs varam pārliecināties par to, ka tomēr nu, viņš tā kā zina, kas viņš ir un kur viņš atrodas un kāpēc viņš atrodas tur un kāpēc viņš tā vai citādāk rīkojās. Ja? Un uh, par to arī ir mūsu tēma, kad mums kā vīriem ir jāapzinās, kas mēs esam. Par maz vien ir saprast, kad eh, mums ir vīriešu dzimums, bet eh, es domāju, mūsdienās laikam tas jau laikam akal ir liels sasniegums, jā, vīrietim saprast, ka viņš ir vīrietis. Arī. Ak, Dievs palīdzi, jā. Un eh, paldies Dievam par Kristus prātu un par, par atklāsmi. Paldies Dievam par draudzi un baznīcu un kristīgu rādio. Jā, un par to, kād mēs varam nest šo vienkāršo Dievu vārda vēsti. Un ka viņa bērni tiks stiprināti, viens otru stiprināt. Arī tāds arī ir nodoms. Pagājušā reizē mēs ar Lauru jau pieķērāmies arī šim te uh, otrajam punktam šajos te uh, Nu, nav daudz to soļu manā gadījumā, vai mūsu raidījuma konteksta gadījumā. Tie ir kā septiņi soļi, kas mums kā vīriem palīdz apzināties to, ka jā, mēs vīri esam aicināti un tad eh, kurā nu pozīcijā būtu labi saprast un sadzirdēt, kā mēs pirmajā raidījumā runājām, ja, klausīties un dzirdēt, kā Dievs uz tevi runā, uz ko tad Dievs mums ir aicinājis, un tad turpinām, turpinām pamazām um, nu, izkristalizēt šīs te lietas, uh, lai tad, kad mēs mm, stāsimies uh, debes tēvu, priekšā un būs mums jāatbild, un tas tā būs, ka mums būs jāatbild par mūsu dzīvi, jā, tad, tad, tad mēs varētu droši atskaitīties viņam un teikt, jā, es sapratu, kas es esmu, es sadzirdēju, kur man bija jābūt, es tur biju, un paldies, ka tu devi svēto garu un spēku arī to visu piepildīt, kas bija manā aicinājumā. Uh, Nu, lūk, pirms mēs iesim tālāk pie um, dievu vārdu dažādiem pantiem un punktiem, es domāju, ka ļoti svarīgi būtu vairāk atkal sagatavot mūsu sirdi un prātu tieši šeit te dievu vārdu sēklai, un to mēs darām caur lūkšanu, un kā parasti es aicinu viesi, šoreiz tas ir Māris, Paldies, <laughs> vadīt mūsu lūkšanā, vada mūsu lūkšanā, Māri. Paldies Tev, dārgais debes Tēvs, ka mēs varam būt šeit, un mēs zinām to, ka Tu esi teicis, kur divi un trīs ir Tavā vārdā, Tu esi mūsu vidū. Un paldies Tev, kungs, ka Tu mūsu sirdīs esi ielicis šo vēlēšanos kalpot ar tām dāvanām, kuras Tu esi devis katram no mums, Mārtiņam, man un arī katram brālim, katrai māsai, katram Tavam bērnam. Un šodien mēs lūdzam, kungs, lai tiešām tas vārds ir kā sēkla, kas iekritīs dziļi sirdī, piesakņosies, izaugs un atnesīs augļus. Un lai tiešām tas atnes pārmaiņas cilvēku dzīvēs, lai viņi paceļ acis uz tevi, lai viņi paskatās atpakaļ un ieraug tavas svētības. Un lai viņi tiešām apzinās to, ka tu esi mīlošs tēvs, kurš es vienmēr rūpējies par katru no saviem bērniem. Lūdzu, kungs, lai tu svēti Mārtiņu, svēti mani, svēti studiju, svēti apraidi, kungs. Svēt katru no tiem cilvēkiem, kuri skatīsies un klausīsies šo raidījumu, lai tas ir par celšanu stiprinājumu, iedrošinājumu un uzmundrinājumu. Katram un ikvienam Jēzus vārdā. Āmen. Jā, āmen un āmen. Māri, mēs iepriekšējā reizē ar Lauri iesākām šo te otro punktu un tā doma un ideja bija tāda, ka ja mēs kā pirmajā punktā ejam pie Dievu, mēs sarunājamies ar viņu, citreiz ir tā, kad varbūt mēs pat esam, kā Lauris teica, nu, viņš aiziet uz, uz vienu, kā sacīt, iestādi, kur sakārtot sevi, uh, un kādas vēl lietas, un tad pēkšņi viņš saprot, ka vienkārši Dievs uz viņu runā, ja, un, un, un, un viņš ir varbūt tās, kā sacīt, atkratījies no visa liekā, un tajā vietā Dievs pie viņu var pieklauvēt, ja, un sadzirdēt viņu var, un, un tas ir tik ļoti būtiski un svarīgi, tad, ja šajā vietā, kur tu atrodies, nezinu, vienalga, vai tā ir telpa vai mašīna vai uz ielas vai mežā, eh, kā es teiktu, da jebkur, jā, tu pēkšņi sadzirdi Dievu un tu saproti, ka tas ir viņš. Un um, viņš tev varbūt pasaka elementāru lietu, kad uh, klau, dargais dēls, meita, es tev esmu uzticējis kādas lietas. Un eh, pieņemsim, tā ir tava dzīves vieta tā ir tava darba vieta. Ja, tīri tāda fiziski, jo mēs zinām, ka Dievs ir ļoti praktisks Dievs. Ja, un mēs to arī zinām no vecās derības, tad, kad bija šī te saiešanas telts, ja, bija šis šķirsts, Dievs pat parādīja no debesīm, kā tas viss šeit virs zemes ir jāizdara, un šiem priekšrakstiem bija jāseko līdzi, un tieši tā tas bija jāizpilda. Un kāds varbūt tās teiks, nu jā, tas jau tik saistīts tur tā, nu, ar tādu reliģisku kalpošanu vai vēl kaut ko. Dārgais draugs, kā lai tā labāk un vienkāršāk tevi neaizvainojot pasaka, kad patiešām debes tēvs, nu viņš grib šīs te tēva un bērna attiecības. Un, un tas tāpatās arī man uzskatāmais, mans piemērs ir mana meita. Uh, Mēs jau pamazām tuvojamies diviem gadiem, un tas laiks skrien, un, un, un daudz kas attīstās un notiekās. Un, bet uh, es viņai gribu to labāko. Un tad, kad es viņai saku, ka, dārgā Daniela, neliec pirkstus pie gāzes plīts, jo tur ir karsts, vai mamma ar tieši to pašu viņai saka, ja, ka tur cepeškrāsnī, tur, tur ir karsts, tu nedari to. Uh, tad ir labi, ka tu to paklausi. Protams, reizēm viņai gribās paeksperimentēt, bet paldies Dievam, līdz šim Dievs ir pasargājis un atturējis no lietām. Bet ir kādas citas lietas, kur viņai saka, ka pārvietojies lēnāk, tad tev nebūs sekas, tad, tad um, ātrums tiek palielināts un ir sekas. Un es domāju, ka uh, līdzīgā analoģijā ir ar mūsu mīļoto dabas tēvu, kad caur viņu dēlu, kā mēs sakām, Jēzus Kristu, glābēju, svaidīto, ir pilnīgi viss jau piepildīts, lai mēs atgrieztos pie viņa dievišķajā ģimenē atpakaļ. Vēl vairāk Jēzus ir aizgājis pie tēva, atrodas šobrīd pie viņa labās rokas, un viņš ir sūtījis citu aizstāvu svēto garu, kurš iemājo mūsos, ja mēs esam viņu pieņēmuši. Ja? Un eh, te nu bija tas, kad eh, kam ausis dzirdēt, lai dzird. Ja? Un šīs te visas tēmas, un tad ir šīs te elementārās praktiskās lietas mūsu dzīvē, un citreiz kāds teiks, jā, bet tas, nu, tā taču ir ikdiena, nu, izmazgāt grīdu, tā taču ir ikdiena, jā, izmazgāt zobiņus ir ikdiena, vai vēl kaut kas, jā, bet uh, no šīs te ikdienas, no šīm te mazajām lietām, uh, īstajā laikā, īstajā vietā, pareizi darītām, uh, Uh, sastāv visa mūsu lielā dzīve. Amen. Un uh, tas ir tik ļoti svarīgi arī paskatoties nu, uz Māri mūsu šo te aicinājumu, jo citreiz, jā, tas varbūt tās liekas tā, nu tāds ļoti, nu jau bibelisks vārds aicinājums, varbūt tās um, ikdienas dzīvē, mūsu latviešu valodā, kur ir tik daudz svešvārdu un slengu vārdu un vēl kaut ko, uh, ja pat es runātu ar varbūt tās kādiem jaunākiem puišiem, viņi vairs nesaprast, ko es, ko es gribu no viņiem, ko nozīmē vārds aicinājums, ja, kas tas tāds ir pa zvēru, tad, nu, labi, mēs varam arī mēģināt savādāk to nosaukt. Nu, ja, bet jebkurā gadījumā, ja Dievs tevī ir ielicis to, ka, pieņemsim, tev būtu, būtu laba, labam datoriķim, ja, tad tev vajadzētu to saprast, zināt un attiecīgi pa mazam solītim tajā virzienā virzīties. Ja Dievs ir tevī ielicis to, ka tu būtu izcils pavārs un kulinārs un pabarotu cilvēkus, tad būtu labi, ka tu to zini un pa solītim virzietos tajā virzienā. Ja? Un tā mēs varētu turpināt un uzskaitīt visu šīs lietas. Bet eh, dažkārt ir tā, kā mēs arī iepriekšējā reizē ar Lauru runājam, kad uh, nu, ir, ir tādas pavisam ikdienišķās lietas, kāda, pieņemsim, arī mana tā ikdienas rutīne, ja es esmu pie sevis savā nelielajā darbnīcā, kur nodarbojos ar kādām galdniecības lietām, tad, nu, protams, man patīk, kad es zinu, kurā plauktiņā, kādā kastītē atrodas tā vai citas krūve, uh, Un uh, skrūve tas nav koka dībels, un viņi veic divas dažādas funkcijas. Jā. Ja? Un uh, āmurs tas nav zāģis, viņi veic divas dažādas funkcijas. Ja? Un, un labi, ka katrs atrodas savā vietā, un es viņu varu paņemt un um, vajadzīgajā veidā pielietot. Jā. Es domāju, Māri, kad um, tev tavā bagātīgajā dzīvē ir arī gana daudz uh, tādi praktiskie, vienkāršie piemēri, eh, kaut vai arī no tava eh, ikdienas eh, gājiena, kur tu nodarbojies ar metāla apstrādi, metāla salikšanu kopā, metināšanu un vēl visādām interesantām lietām. Tā ir, jā. kad, un kad tiešām arī tu piedzīvo to, ka tas viss sākās nu, it kā nu, no mazām niecīgām lietiņām, un kā es atceros pats, tu teici kādu laiku apakaļ, jā, es varbūt zinu to vai vēl kaut ko, bet man ir jāiet jāpamācās, lai es varētu būt tajā un tajā kategorijā, lai es atbilstu tam, lai es varētu izdarīt jau vairāk un, jā. un lielākas lietas. Nu, padalies, brāl, ar visām šīm te <laughs> interesantajām lietām, mazajām, lielajām, kas tev ir sirds, lai mēs varam pamācīties. Paldies, Mārtiņ. Jā, protams, kā mēs ar tevi runājam pirms raidījuma sākuma, tad ir – Eh, aicinājums ir katram vīram, katrai sievietei, katram vīrietim ir savs aicinājums. Ja, un mēs runājām nedaudz par Jozoā, 5. mūzes grāmatas 31. nodaļu, eh, kur mēs arī lasījām šo te rakstu vietu, ja, kad eh, viņš pavēlēja Jozoā nundēlam sacies stiprs un drošs, jo tu ievadīsi Izraela bērns tanī zemē, ko es esmu viņiem ar zvērest apsolis, un es būšu ar tevi. Dārgie, katrs un ik viens mēs ejam tajā vietā, kur Dievs mums ir sagatavojis. Un tajā sākās šīs, te, kā tu teici, tās ikdienas lietas, tās praktiskās lietas, ar kurām mums ir jādarbojas. Bet ir viens bet uz šo te mūsu statusu vid, ļoti stipri ietekmi atstāja vide. Dievu vide neietekmē, tāpēc arī Lauris var dzirdēt Dievu arī tādā vietā, jā, kur Dievs uz viņu runā, un tāpat mēs dzirdam Dievu gan mašīnā, jā, braucot, gan esot ārā, uh, vai pastaigājoties, vai esot ar, ar teiksim, vienalga sēžot pie galda un ēdot. Jā. Dievu vide neietekmē, bet mūs ietekmē. Un tāpēc ir ļoti svarīgi mums apzināties, ka jebkurā vidē, kurā mēs esam, Dievs ir ar mums. Ja jau mēs esam viņam uzticējuši savu dzīvi, tad viņš arī rūpēsies par to, ka tās talantus un dāvanas, kuras viņš ir devis, viņš palīdzēs mums izkopt. Un šī vide tā var būt gan pozitīva, kas mums palīdz to darīt, gan arī negatīvu, teiksim, kura kaut kādā mērā šos te talantus ierobežo. Bet, jebkurā gadījumā, ja mēs skatāmies uz vīrieti kā galvu ģimenē, tad noteikti viņam ir jābūt tam, kuru neietekmē vide, bet kurš pilnībā pakļaujās Dievam, un viņš ir apzinās to, ka viņš ir Dieva bērns, un viņš dzīvo Dieva valstībā. Un tā ir tā vide, kas ietekmē viņu, viņa domas, viņa lēmumus, viņa nākošos soļus, un tas arī atnes svētību viņa ģimenei. Un kolosiešiem otrā nodaļā no 6. līdz 8. pantam ir rakstīts, ja, tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdam viņā, stipri kļūdam ticībā, kurā esat mācīti pāri, plūsdam savā pateicībā – Un uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju, tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām, pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Ja? Tā tad ir ļoti svarīgi. Tagad tu teici par, par metālu, ja, par, par apstrādi. Jā, protams, man ir jāmācās un ļoti daudz lietas, kuras vēl ir, es mācos arī šī ražošanas procesā. Un tāpat tās arī šī te savā dzīvē, kad mēs saigājam ar Dievu, tad mēs arī mācamies jau procesā. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievam patīk mūs mācīt ne tikai ar vārdu, bet arī caur dažādām lietām, dažādām situācijām. Un ir nepieciešama pacietība un ilga pacietība, jā, lai šo te Dievu plānu savai dzīvē mēs varētu īstenot. Un caur šīm te mazajām detaļām mūsu dzīvē, kas ir, un šīs mazās detaļas ļoti vienkāršas, paklausīt Dievu, paņemt grāmatu un izlasīt šo te rakstu vietu, kur Dievs tevi uzrunā. Ja Dievs tevi uzrunā iet, palūgt aizēj un palūdz, jā, Dievs tev uzrunā palikt vienam pašam, pārdomāt to, ko tu jau esi dzirdējis, jā. Un tās ir tīri tādas praktiskas lietas, un ja mēs esam Kristu pieņēmuši, tad viņam, mums arī jāļauj viņam darboties mūsu dzīvē caur šīm te praktiskām lietām. Un ļoti bieži ir bijis tā arī manā dzīvē, ka, teiksim, Dievs runā uz mani caur bērniem, caur mūsu bērniem, <laughs> jā, un ir bijuši arī citi cilvēki, kuri runājuši, un Dievs šīs lietas arī lieto jo tās nav balstītas uz cilvēku mācību, bet tu reāli redzi, ja, ka tās lietas, kas tiek pateiktas, ka tās tiešām nāk no Dieva. Jā. Un tad, kad tu atskaties atpakaļ, tu esi bijis paklausīgs, un tu atskaties atpakaļ un redzi, kādas svētības tas viss ir atnesis. Jā, nevis kaut kāda maldināšana, kaut kāda filozofēšana vai vēl kaut ko. Jā, bet reāli paklausība Dievam. Kāpēc paklausība? Tāpēc, kad, lai mēs varētu piepildīt Dieva aicinājumu, kas ir mūsu dzīvē, Pirmkārt, mums ir jānotic, ka tas ir aicinājums ir no Dieva un tas ir mums. Un mums ir jāsaprot to, ka ja mēs būsim nepaklausīgi, tad šis aicinājums īstenoties nevarēs. Dievam, nu, es, ja mēs runājam par Jonu, jā, Dievam, te, teiksim, bija plāns ar, izmantot Jonu, e, tajā aicinājumā, kas viņam bija, viņam bija jāiet uz Ninivu, un tas bija Dieva plāns izglābt šos cilvēkus, jā. Bet ir arī lietas, teiksim, kad e, cilvēks uzgriež Dievam muguru, un Dievs arī esot uh, mīlošs tēvs ļauj cilvēkam pamēģināt arī to otru pusi. Ja? Un tāpēc, es, kad mēs runājam par vidi, tad mums jāapzinās ar to, ka tā vide noteikti mūs ietekmēs, bet ne Dievu, ja, kurā mēs dzīvojam. Ja mūsu dzīvē dominē Dievs, Dieva vārds, lūkšana, viņa klātbūtne, tad šī vide arī mainās. Tad mēs dzīvojam Dieva valstībā. Mēs esam pakļauti viņa tās likumiem, un 1. Pētera 40 ir rakstīts, kādu katrs dāvana saņēmis ar to kalpojiet cit citam, kā labi dažāda veida dieva žēlstības namturi. Tātad šīs dāvanas mums ir dotas, ja? un viena no šīm, šī, šī, šīs te dāvanas, un lai tās attīstīt, mums ir jāpieaug, jāatnes garīgi augļi, un gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, ja? un pārējās lietas, kas mums ir jākultivē. Un tam visam jābūt ir arī mūsos, jo mēs nekad nevarēsim kādam kaut ko iedot, ja tā nav mūsos. Ja mūsos nav mīlestības, mēs nevarēsim veltīt savu laiku, nu, vienalga savu attieksmi, ja, izturēšanos un visu citam cilvēkam. Un 1. korintiešiem 4.2 rakstīts, ka no namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. Un Dievs arī vēlās, lai tajās lietās, ko Dievs mums ir uzticējis, lai mēs esam uzticami Viņam. Jā, viņam ir jābūt pirmajā vietā, jebkurā gadījumā mūsu dzīvē. Vienalga, vai tu strādā ar koku, <laughs> tu, tu zini, ka tas, kurš tev devis šo te gudrību un spējas, ja, tāpat kā Becelielam Mūrijas dēlam, ja, kad viņš varēja strādāt ar koku, zeltu un, un, un visu pārējo, ja, tāpat arī man strādāt ar rokām un darbojoties ar metālu, es zinu, ka tās spējas ir dev, devis Dievs, ja, jo reizēm ir tā, kad paskatoties rasējumā, es saprotu, ka uh, eh, es nesaprotu, ja, bet tad soli pa solim tu pamazām, pamazām šķietini to vaļā un Dievs tiešām dod gudrību, šīs lietas pareizi salikt, pat arī nezinot salikt pareizi, tā kā tam ir jābūt. Un tā tiešām ir reāli Dieva svētība, un Dievs arī parāda to, kad viņš ir uzticams. Un es gribu bišķiņ iestarpināt, piedod. Dodot viskāt. Eh, man burtiski kaut kāds pāris nedēļas apakaļ arī bija vēl apstiprinājums tieši, tieši par šo te um, rakstu vietu no vecās derības, kur tu tikko minēji, kad uh, Dievs deva šiem te meistariem meistarību jā. Jā, apstrādāt visu šīs lietas. Un, dargie brāļi, es jūs iedrošinu, es jūs patiešām iedrošinu lūgt no Dieva uh, vadību, Eh, svētību, svaidījumu. Eh, tāda, ja jūs esat tieši tādu praktisko darbu darītāji, un ja jūs vēl neesat tikai domājat, vai, vai jā vai nē, patiešām lūdziet vienkārši no Dieva. Un eh, Bībelē ir šie te, mm, precedenti, kur Dieva vīri, Dieva tauta, viņi darīja pārsteidzošas lietas. Un man tas arī personīgi uzmundrina un uh, iedrošina tieši strādājot šajā praktiskajā vidē, kad nu, mēs kā viņa tauta, kā viņa vīri varam to izdarīt tādā veidā, kad teiksim tā, nu, pasaules vidēji būs jānāk pie mums jautāt un prasīt, tu vari man arī kaut ko tādu paveikt, izdarīt. Un es domāju, ka tā ir viena no atslēgām. Jā. Ka tā ir viena no atslēgām, uh, Eh, daudzām lietām. Ja mēs šobrīd eh, Latvijā varbūt daļa cilvēku saka, es nezinu, vai ir vīri, ja, es esmu bez darba, man nav darba, eh, ko darīt, kā to darīt un tā tālāk. Ej pie Dieva, prasi no viņa un uh, prasi pa praktiskām lietām. Jā, un, un es ticu, ka Dievs tev parādīs uh, kādu lietu, kādu produktu, kādu pakalpojumu, kādu sadaļu, uh, Eh, ko tu pat varbūt līdz šim vienkārši nebija iedomājies. Un eh, apkārt cilvēki varbūt tās viņiem tas ir nepieciešams, bet viņi nezin kā. Bet ja tu būsi īstajā vietā, īstajā laikā un eh, ļausi Dievam tev to parādīt, un Dievs ir apsolījis, ka viņš svētī visu mūsu roku darbu, Jā. tad tu ieraudzīsi, kad nu, notiek brīnum lietas. Un, un tādā veidā atnāks arī tev pašam un tavai ģimenei nodrošinājums, un eh, tu varēsi atkal finansiāli atbalstīt Dieva valstības kalpošanu. Tieši tā, tieši tā. Nu, tas ir tas, ko, es, ko, ko mēs arī runājam, ja, kad no namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. Un šī uzticība izrādās, mēs izrādām tajā lietā, kad mēs paļaujamies uz Dievu. Ja mēs paļaujamies uz Dievu, tad viņam ir iespēja tās dāvanas, kur viņš, kuras viņš mums ir devis, attīstīt. Jā, dažkārt uh, ir tā, ka eh, nu, runā cilvēkiem jau, un viņi saka, nu es nezinu, kāda man tā dāvana ir. Dargais, nu nebūs visi mācītāji, nu visi nebūs apustuļi, visi nebūs pravieši, evaņģēlisti, skolotāji un, un, un eh, kaut, kāda, kaut kāda veida, teiksim, kalpotāji. Ja? Protams, tas ir labi, ka tā vēlēšanās ir tavā sirdī, bet pirmais, ko Dievs mūs ir aicinājis, Dievs mūs ir aicinājis būt par vecākiem, būt par vīrieti un sievieti par sievieti, neizveidotu ģimeni, ja jau pirmais, ko Dievs teica Ādamam un Ievai, augļojieties un vairojieties un piepildiet zemi. Un tas ir nepieciešams, kāpēc? Tāpēc, ka zemi ir jākop, par zemi ir jārūpējās, un arī dāvanas, kuras Dievs ir devis, ja mēs paskatāmies uz Kainu un Ābelu, ja tad ko viņi darīja? Ganīja dzīvniekus un apstrādāja zemi. Ja, un tad, kad mēs kā vīri kā vīrieši uzņemamies šo atbildību, izveidojam ģimeni, uzņemamies atbildību, tad šis dāvans, kuras Dievs mums ir devis, tad mums arī kā namturiem ar šīm dāvanām ir jākalpo savai ģimenei. Un tā ir pirmā vide, kuru mēs kā vīri veidojam, lai tajā varētu pieaugt un attīstīties Dieva valstība, kas ir ļoti, ļoti nepieciešams gan mums, gan arī visai sabiedrībai. Jo apzinoties to, ka mēs dzīvojam pēdējā laikā, jā, un šīs te Eh, antikrists un, un sātans cenšas pēc iespējas vairāk cilvēkus pievilt. Mums ir tiešām jābūt ļoti stipriem tajā vietā, kur mēs stāvam, jo mēs zinām, ka šī sabiedrība un vide, kas ir ap mums, tā ir ļoti, ļoti stipra ietekme. Jā, ļaunie gari ļoti stipri uzbruk, un Pētera vēstulē rakstīts, jā, kad sātens staigā riņķī kā rūcošu šlauvu un meklē, ko viņš varēs aprīt. Jā, turieties stipri ticībā, stājieties viņam pretī. Jā. Tātad, ja mēs esam neusticīgi namturi, tad ir grūti stāties kādam pretīm, kāpēc? Tāpēc, ka tas nams nav nostiprināts. Jā. Un līdz ar to arī šī, šai te vidē ir noteikti ietekme uz tām lietām, kas notiek mūsu dzīvē. Ir dažādi veidi šaubas, nepārliecinātība, beigās ir neticība, un var teikt arī, kad sabrukums. Tad sātans ir vienkārši uzvarējis. Šī vide ir pārņēmusi pilnīgi mūs, un mēs vairs nevaram tai turēties pretīm. Tāpēc es saku, mums ir jāstrādā pie tā, lai tās dāvanas, kuras Dievs mums ir devis, tās tikt izkoptas, attīstītas un tās arī atnest augļus. Jā, jā, amen. Un, um, ja tāda bišķiņa atkal papildinājumu, un tad mēs iesim muzikālā pauzē, un tad atkal pēc muzikālās pauzes paturpināsim, kad, uh, redz, ja, nu, kā tu minēji, ja, kad uh, ir šīs te mm, kalpošanas drāvanas, kas dotas ir draudzē, mācītāji, jā, ja, uh, skolotāji, apstuļu pravieši, apstuļu, jā. jā, visas šīs te lietas, tad, eh, eh, nu, jā, varētu kāds teikt, nu, es, es nekas no tā neesmu. Bet eh, tieši tā kā tu jau arī minēji, kad uh, Dieva vārds saka, ka, ja man ir ģimene, tad es šai ģimenē esmu arī kā šis, nu, varētu teikt, augstais priesteris. Tieši tā. Kas, kas īstenībā uh, iekļauj visu šīs te pārējās pozīcijas. Ir funkcijas un ja? pozīcijas. Jā. Eh, tā tad eh, tev ir sieva, un viņa ļoti būs priecīga, ja tu būsi šis te, eh, nu, vadītājs, kā apustulis, ja? kurš saprot, jā, mēs ejam varbūt tās jaunā vietā, vai nu tas ir fiziski, vai nu tas ir uh, attiecību ziņā, nu, varētu teikt tā, dvēseliski, ja, Jā. mentāli vai, vai vēl kaut kā, un, un viņi būs priecīgi, ka tu to vadi, ja, to visu dari. Vai pieņemsim, kurš būs labāks evaņģēlists saviem bērniem, kā tēts vai mamma. Jā. Ja, un evaņģēlists ne tikai ar to, kad oh, es, ja tu darīsi tā, tad Dievs tev tur to un to un vēl kaut ko. Nē, nē, nē, nē evaņģēlis, viņš parāda savu dzīvi. Jā. Kad, uh, kāpēc tu tēti tā rīkojies? Tāpēc, kad Jēzus tā teica, ka tā ir jādara. Tāpēc, ka es debes tēvu mīlu, tāpēc es tā daru. Tieši tā. Ja, un tas ir evaņģēlists. Un, un, un, lūk, un lūk tās praktiskās dāvanas, ja, un tikai nevajag darīt tā, kad, uh, kā ir ierasts bieži vien baznīcā, um, neatkarīgi no konfesijas nosaukuma, kad es jau neesmu mācītājs, tad es jau neko <laughs> nu, draugs, ja tu neko, tad tev arī nekas būs. <laughs> ja, un, un, un, un, ja tu neko ģimenē, ja, ja tu neko vīra pozīcijā, tad uh, sieva saka, bet mans vīrs neko, viņš ir nekāds. Ja, un, un mums tas nedara. Tas nedara, jā, jā. <laughs> Tāpēc tagad mēs ejam muzikālā pauzē, un pēc muzikālās pauzes mēs vīri turpinām. One more night running try, it will be alright. With all you're hiding from, tell me what you're scared to lose. One more fight, just stay alive. Help me, I'm spazzing. People went missing, my friends I went absent. Fatal attraction, no love at all. They say I'm a has been. Okay, my mind Crossing the line, I'm out of line. Drink too much wine, I start to wine. Saying I'm fine, that's hard to find. Nobody gets me, but they wanna fix me. Leave me alone or they leave me. Life ain't been easy, maybe I end it. Screaming out YOLO. But living my life like it is is a no-go. Swerving in traffic, I'm drinking in Soho. Going off the rails, my motive is loco. Mood swings and I do things that I regret, but they amuse me. On defense like two, three, they accuse me. I'm like, who me? Xanax and some hooch knee. Loose lips like a loose leaf. Do Creeps in my room deep while you sleep, you might lose me. One more night, running low. Nu, esam atpakaļ. Jā, tā dziesma, kas arī pamudina stāvēt gaismā, domāt par lietām, un ja nu gadījumā izdodas paklupt, tad arī ir iespēja piecelties. Nu, lūk tā, bīdamies mēs arī uz priekšu vīri. Kopā mēs ar Māru šodien esam otrajā punktā un skatāmies un domājam tās lietas, kas ir Liekas, varbūt tās tāda maza tāda lietiņa, nenozīmīga lietiņa, un uh, varbūt tās um, mums liekas, ka um, nu nevar būt, kad Dievs to saka, nu noteikti, ka tā ir tikai sieva tur izdomājas, tas ir sievas untums, kad viņi tā kaut ko tur saka, ja, vai um, kādam citam brālim, ka arī bija tā, ka, nu, uh, Viņam liekas, ka tur nu, noteikti kaut kā tā ir tēta balss, tā nav debes tēva balss. Ja? Vai atkal klausies kādu ticības māsu, kas arī um, iet cauri šādām situācijām un, un, un um, atļauj Dievam darboties. Viņi saka, nu nevar būt kāda uh, to saka Dievs. Nu, man liekas, ka tā ir mana mamma, kas to saka, ka man jāsakārto vai jāsatīra. Ja? Bet, darbie draugi, uh, tieši šīs lietas, šī vide, kuru mēs radām, arī liecina par to, eh, kādā stāvoklī mēs esam. Eh, vai mums eh, var uzticēt bišķi lielāku to lietu vai nē. Un mēs ar Māriju jau diezgan intensīvi tikko runājām ja, par to vidi un tām visām pozīcijām. Un tagad mēs dodamies uz priekšu, un nākošais punkts. Nākošais punkts mums ir uzticētās lietas, ja tas, ko Dievs mums ir uzticējis. Un piektās mūsu grāmatas 7. nodaļā 9. pantā ir rakstīts, ja, tad nu tev būs atzīt, ka tas kungs tavs Dievs ir Dievs, kas ir uzticīgs Dievs, un kas derību tur un dara žēlstību tiem līdz tūkstošam augumam, kuri viņu mīl un tur viņa baušļus. Tātad Dievs mums ir uzticējis savus baušļus. Ja. Mēs zinām, ko Jēzus teica, mīl Dievu savu kungu no visu savu spēku, prātu un sirds un savu tuvāko kā sev pašu. Tātad Protams, ģimene tās nav lietas, jā, bet ir arī citi aspekti, kurus Dievs dod, un Mateja evaņģēlijā mēs runājam 25. nodaļā no 21. līdz 28. pantam, ir brīnišķīgs stāsts par talantiem, jā, kad tur vienam bija uzticēts viens talants, vienam bija divi un vienam pieci, jā, un katrs no šiem te cilvēkiem, kuriem šie talanti bija uzticēti, viņi varēja ar tiem rīkoties, kā viņi vēlās, jo tie tika uzticēti viņiem. Protams, viņus ietekmēja gan vide, kurā viņi atradās, gan tas, kad viņiem šīs lietas tika uzticētas, un pēc tam, kad atnāca šis kungs, viņš no katra no viņiem atprasīja par to, ko viņš viņiem ir uzticējis, ja? cik daudz un ko. Tā kā tu teici, kad mēs vienā brīdī tāpat nonāksim Dievu priekšā un atskaitīsimies par visu savu dzīvi. Tātad tiem cilvēkiem tas notika bišķi ātrāk <laughs> nekā mums ar tevi, vai ne? Jā. Bet jebkurā gadījumā, dārgie, Dievs mums ir iedevis ļoti daudz. Dievs mums ir piepildījis ar savu garu, Dievs mums ir devis savu mīlestību, un viņš arī vēlās, lai mēs ar šiem te talantiem, ja mēs tos varam tā apzīmēt, ar tiem kalpojam, un lai šie talanti pieaug. Um, protams, mēs varam aizbildināties to, kā tu teici, kad es tur nejūtu, ka man vispār kaut kāda no tām dāvanām būtu vai vēl kaut kas, ja. Dārgie, šīs dāvanas ir. Un Dievs caur cauriem uz mums runā un vēlās, lai mēs ieklausāmies, ja, kad pirmais raidījums bija, ja, klausies mm -hmm. un dzirdi, ja, dzirdi to, ko Dievs uz tevi runā, dzirdi to, ko Dievs uz tevi saka. Pat šīs te mazās lietiņas, kas ir pavisam, pavisam varbūt, eh, var teikt, negarīgas, ja, bet patiesībā, jo mazāk šī lieta ir, jo tā ir garīgāk. Hmm. Jo vairāk mēs būsim uzticīgi šīs mazajās lietās, jo vairāk Dievs mums varēs uzticēt. Ja, un, ja, ja, tā kā mēs runājam, ka tu teici, ja, ka nu, tā laikam ir manas sievas balss vai, vai vēl kaut kas. Ja. Interesanti bija, kad mēs braucām vienreiz uz draudzi no rīta. Tas, tas bija ļoti, nu, diezgan sen atpakaļ. Ja. Un mana sieva paņem līdzi maizes kuku. Mm. Es nesapratu no sākuma, kā es zinu, kad mums, nu, mēs jokojam, protams, brālis Valērijas, kas sludināja, tad vajadzēja vienmēr sviestmaizes līdzi. Es domāju, es saku, nu, tā jau Valērijas sludinās šodien. Un izrādījās, ka tā Maize, Dievs viņu bija pamudinājis paņemt šo maizes kukuli līdzi, un pēc dievkalpojuma viņa iedeva šo maizes kukulīti vienai māsai, un tā māsa sāk raudāt. Viņa teica, es nezināju, kur, ko darīt. Viņa saka, man rītā jādod vīram maizi uz, uz darbu līdzi ir, un bērniem uz skolu. Viņa saka, man ne naudas, ne maizes nav, un te Dievs iedod tagad, jā. Dargie, tā kā Dievs runā, un šie talanti, šīs te, talants nav tikai tas, kas mums ir rokās. Talants tās ir mūsu spējas, talants tas, tās ir mūsu iespējas. Talants ir tas, ko mēs esam spējīgi dot un esam spējīgi saņemt no Dieva. Tātad, ja mēs esam spējīgi dot, un šeit ir Dieva valstības paradoks, kad iegūst tas, kurš atdod, ja? dzīvo tas, kurš nomirst, ja? un iemanto tas, kurš atstāja. Ābrahāms atstāja savu tēvnām, viņš iemantoja sev pēcnācējus, ja? Atraidināt Dievu visu, un ja es teicu, viņi iedevs vairāk nekā citi ir, ja? ja mēs esam gatavi tādā rakursā darboties, ar tiem talantiem, kurus Dievs mums ir devis, savā ģimenē, savā namā, savā ģimenē, savā darba vietā. Jā, tur, kur Dievs mums noliek katrā vietā būt uzticīgiem Dievam, tad arī tās īpašības un šīs te spējas, kuras Dievs mums ir devis, Dievs noteikti pavairos. Un pēc tam, kad mēs nostāsimies viņu priekšā, Dievs varēs teikt, ienāc savu kungu priekā, tu taisnēs un uzticīgais kalps, jo tu savu talantu neapraki. Tu zināji, ka es esmu bargs kungs, jā, bet es nenācu tev tiesāt, es atnācu tev palīdzēt izvest tev cauri grūtībām, palīdzēt tev saprast, kas tu esi, nostāties tajā vietā, kur tev jābūt, pasargāt tevi tajā vidē, kurā tu atradies, ja dodot tev svēto garu, lai tu spēj sadzirdēt mani un nenovirzīties no tā ceļa, pa kuru tev ir jāiet, lai tu sasniegtu tos mērķus, kas man ir priekš tevis. Nu, kā mēs eh, pirms raidījuma runājam, jā, par to, kad ir daudz aicināt, bet ir ļoti maz izredzēt. Un maz izredzēt ir tāpēc, ka cilvēki netic tam, ka tā ir Dieva balss, kas viņus aicina tieši tāpēc. Jo ļoti bieži ir atnācis sātens, gaismas eņģeļi izskatā un ir pievīlis, ja un grib pievilt arī, ja ir iespējams, tad izredzētos. Un tāpēc mums jābūt, dargie, ļoti, ļoti modriem. Katram no mums Dievs ir uzticējis noteiktas lietas, kuras mums ir jāīsteno, jāpiepilda. Un tad, kad mēs nostāsimies Dievu priekšā, es nevienu nebiedēju. Tā ir realitāte. Mums jebkurā gadījumā ir jāatskaitās. Ja dzīvoju tagad uz zemes, Mēs atskaitamies vīrs, sievai, sieva vīram. Jūs esat darbā, jūs paveicat kādu pienākumu savu, jā, jūs atskaitaties vadībai par to, ko jūs esat padarījis. Un tāpat bērni atnāk mājās stāst, kā viņiem skolā ir gājis. Viņi saprot to, ka tas ir nepieciešams, jā. Lai mēs justos komfortabli un droši tajā vietā, kur Dievs mūs ir ielicis, tā vidi, kas mums ir apkārt, lai tā ir droša, mīlestības piepildīt un lai tie talanti, kas mums ir, tie spētu darboties – kā instruments šai te ģimenes celšanai, draudzes celšanai, mūsu valsts stiprināšanai, es, es teikšu patriotiski, ja valsts stiprināšanai, patiesībā, ja būs stipra ģimene, tad arī būs ļoti stipra valsts. Un tās šīs te mazās lietiņas, pie kurām mēs strādājam, ja, tās ir uzticētas katram no mums. Pirmkārt, tas ir mūsu raksturs, otrkārt, tās ir mūsu spējas – Treškārt tās ir mūsu iespējas, un pāri visam tam ir Dievs ar savu mīlestību. Ko mēs ar to darīsim? Jā. Mēs nevaram pateikt, Dievs, es tevi nedzirdu, jo patiesībā mēs Dievu dzirdam, bet diezgan bieži iznāk, ka cilvēki ignorē to, ko Dievs saka. Tāpēc, kad tas, kā viņi iedomājās, kā tam vajadzētu būt, nesakrīt ar to, ko Dievs ir teicis. Un tāpēc cilvēkiem ir bailes varbūt spērt šos ticības soļus lai šos talantus attīstītu, pilnveidot un pagodinātu Dievu ar to. Mm, jā, jā. Un, jā paldies tev, Mārķi. Paldies, Debes Tēvs, par šo te, ko tu arī tikko teici un runāji. Un, mm, daudz uzreiz man arī visādas pārdomas. Viena lieta, ka to, ko tu iesāki, kad um, Dievs cilvēkiem ir devis un uzticējis uh, šos te likumus, ja mēs viņus saucam baušļi, ja, uh, elementāri likumi, uh, Eh, kā eh, dzīvot labi, sakārtoti, un eh, ja būtu kaut vai tā sadaļa, ja, kad nu, pielūdz un godā Dievu, kas ir numur viens kārtībā, tad, protams, tā sadaļa, kas būtu tev nebūs iekārot un tev nebūs nozakt, Jā. tad tā arī būtu kārtībā, ja, un es domāju, uh, ja mēs arī tā praktiski paskatāmies riņķī apkārt, nu, nu kaut vai uz mūsu Latviju, uz mūsu valsti, kad ja prioritātes cilvēkiem būtu pareizi sakārtotas, tad eh, nebūtu tāda šūmēšanās, kāda šobrīd ir pirms vēlēšanām pa daudzām lietām, un neteikt, oi, tie nozaga tik, un tie nozaga to, un, un, un tur, kā sacīt, un vienu uz to uztājas reklāmu, ja, kad otra nozaga to un vēl kaut ko, bet, eh, ja ja elementāri, ja elementāri, ja kā tu teici, ir sakārtota ģimene, ģimenē vīrs saprot, ka viņš ir vīrs un kāds ir viņa prioritātes, kāda ir viņa pienākuma, sieva tieši tāpatās, Dievs svētī viņus ar bērniem, akal tieši tas pats, ja, un ir šī te stiprā ģimene, kas ir balstīta, kā mums ir moderni teikts, uz kristīgām vērtībām, bet es pielikšu klāt, ka kristīgās vērtības nevar būt bez Kristus, Mhm. Es, es gribētu piebilst, ka balstīt nevis uz kristībām vērtībām, bet kristīgajās vērtībās. Vēl pat vairāk, jā, tas, jā, vēl tas vairāk. pareizāks varētu teikt formulējums, jā, jo ja tu esi ar Kristu, ja tu esi Kristū, Jā. Jā, tad tavas vērtības ir kristīgas. Jā, un, jā. Kristu, un uh, nevar pievilkt tikai kaut kur kaut ko priekš lozumu klāt. Jā tas tā, ja mēs par tām lietām runājam, un eh, tas, tas viss ir būtiski. Un, Amen. un eh, ja redz, mums ir Kristus prāts, un Dieva vārds saka, ka mums viņš ir, Jā. tad eh, pasaule vai retorika, uh, vai tu pieminēsi vienu rakstu vietu arī, ja, ko Dievs saka, ka viņa nevar izskalot mūsu smadzenes un nevar mūs tādā veidā paķert un aizraut līdzi. Tieši tā. Ja, bet, ja tas tā nav sakārtots, tad mūs var izskalot smadzenes un mūs var paķert līdzi. Ja, un tas līdzi tā ir tā lielā ne tā jaukākā traume, ne tik labi smaržojošā traume, kura dodas, kā sacīt, ēlas virzienā. Diemžēl, bet tā tas ir. Ja? Un Vēl neliels pārdoms, un tad mēs vēl trešais punkts, un, uz kuru mēs tajās arī nu, virzāmies. Tu jau kad... tikko jau iesāki par to, <laughs> ja praktiski jā. Pareizi ieradumi, ja, un bez, bez ieradumiem jau nekas nenotiek. Jā, tad, kad jā. mēs pieņemam Kristu, mainās mūsu ieradumi. Mainās jā. mūsu dzīves apriti un ieradumi, jā. Vai nu mainās, vai nu nē. Te ir tā izvēle. Jā, šeit ir izvēle. Nu, ja mēs lasām Daniela grāmatu, pirmā nodaļa 8. līdz 9. pantam, mēs viņu nelasīsim, jā. Danielam bija ieradums sevi neaptraipīt no ķēniņa galda. Viņš nēda, vīnu nedzēra, viņš lūdz Dievu trīsreiz dienā. Uh, Un vienīgais, kur viņi atrada, kā viņi var apsūdzēt, tas ir tas, ka viņš kalpo savam dievam, vai ne? Jā, un dargie vīri un klausītāji, ja jūs gribat bišķiņu vairāk par Danielu, eh, pameklējiet arhīvā, mums ir brīnišķīgs jā. Eh, raidījuma cikls, jā, ietekmīgi vīri bībelē, atrodiet raidījumus, man te liekas, turpat vairāki bija par Danielu, un, un paņemiet, eh, paklausieties un palasiet arī bībelē vecā derībā, ko saka Dieva vārds par Danielu, un redz, tu, kad iepriekš runāju, tur tāds vārds bija um, kultivēt. Jā. Un šis uh, vārds kultivēt, uh, mēs viņu varētu mm, nu, pielietot ļoti labi agrārajā uh, lauciņā, jā, tā tad var kultivēt uh, pieņemsim kādus augus, tas ir uh, kultivēt, kad tu aprušini, apmēslo, aplaisti. Sagatavo vidi, jā. Jā, sagatavo, tu turpini viņus uzturēt un tā tālāk, jā. Amen. Un, eh, eh, mēs zinām, ka tāpēc, ka mums ir dots svētais gars, mums ir svētā gara augļi. Bet, eh, lai šie augļi augtu, nobriestu un attīstītos, viņi ir jākultivē. Amen. Un, respektīvi, Amen. mums ir jābūt attiecībās ar debesu tēvu, ar svēto garu, ar kungu Jēzu pestītāju mūsējo. Ja? Nekas tur nebūs vairāk. Ja? Un, uh, Par to atkal tas mazais akcents, ka mēs runājam arī par praviešu dāvanām. Atcerieties, dārgie draugi, e, ja tu esi Jēzo Kristu, viņš ir tavs kungs un pestītājs un tevi svētais gars, tāda e, ir tāda interesanta mm, nianse. Tu pats sev esi pravietis. Amen. Ja, e, ja tu ko tu domā un runā, tas arī notiks. Un ja tu pravietosi ne tās pareizās lietas, tad nebrīnies, ka tu būsi nepareizās lietās. Tāpēc, ka tu būsi to nopravietojis, tu būsi pie tā turējies ar savām domām, respektīvi, ja tu brauc pie stūris šobrīd, tad skaties, kur tu brauc negroz galvu apkārt, citādi tu aizbrauksi visur, tur, kur, kur <laughs> jā, tikai ne tur, kur tev jābūt. Jā. Nu, lūk, un, un tā nu, tas arī ir. Jā, un tagad pieķeramies bišķiņā, mums paldies Dievam, vēl bišķi laiks ir. Tātad jā, pie šiem te ieradumiem. Mm -hmm, ieradumiem, jā. Un romiešiem 12.1.2 Pāvils raksta brīnišķīgus vārdus. Tos mēs varam attiecināt uz mūsu ieradumiem. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā nodot sevis pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Dargi, un tas ir nepieciešams katram un ikvienam no mums. Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Tas ir rakstīts otrās Pētera vēstules pirmās nodaļas 10. un 11. pantā, kā jau es teicu, tā ir viena no manām rakstuvietām, jā. Tādēļ, brāļi, darbojieties, lai jūsu aicināšana un izredzēšana jūs stipri paliek – jo to darīdami jūs nekad neklupsit. Tas lielā mērā veicinās jūsu ieiešanu mūsu kungu un pestītāju valstībā. Tātad, ja mēs atnesam sevi kā upuri, ja mēs zinām to, kam mēs piederam, mainās mūsu ieradumi, mēs nesakam nemainās, mēs sakam mainās. Kristus ir nostājies mūsu dzīvē, ir kā galva, un mēs esam pakļaujuši savu gribu, savus vēlmes un visu sevi viņam, un daram to, ko viņš vēlās – jā, tad arī tas veicinās mums turpināt darboties tālāk šī aicinājumā, aicinājumā un izredzētībā, kuru Dievs jau mūs ielicis mūsu dzīvē. Jā, un redz, Māri, atkal klausoties tevi, skatoties bībelē, pārdomājot, nu, mani nekādīgi nepamet šī te vienkāršā atklāsma un doma, kad šīs te visas lietas tā ir miedarbība, tā ir sadarbība ar Dievu. Uh, pēc tam tā ir sadarbība ar mūsu tuvāko, pēc jā. tam nākošais mēs izējām jau kaut kādā sociumā, jā, tur vai tā Draudze ir sadarbība. draudze, vai tā ir darba, darba vieta, vieta jā, jā. nu kaut vai tas ir veikals, tur, kur jā. tu esi aizgājis iepirkties, jā, un varbūt tās tu redzi, ka kasieris nav tik apmierināts, bet tu viņam vari pasmaidīt, tu vari viņam pateikt labu vārdu, jā, jā. tu, protams, vari pateikt arī lamu vārdu, jā, bet, nu, nekas, lai tāds nenāk no tavas mutes, tas Dievs atkal saka, ja, jo, <laughs> <laughs> nu, ko tu sēsi, to tu pēc tam dabūsi jā. stāvvietā atkal apakaļ, ja. Nē, nu, nu lūk, tā. un, un, bet tā visa ir miedarbība, tā ir darbošanās, un tas nav, kad es tagad sēdēšu maliņā, un Dievs man attezīs, Dievs man to, Dievs man šito, jo bieži vien es redzu, Eh, kad, un tas nav tikai, kā mēs sakām, šobrīd un modernajā kristietībā. Tas ir visos laikos bijis. Diemžēl tas cilvēks, eh, kopš grēkā krišanas, kāds viņš ir, nu, bēdīgs tāds viņš ir. Un viņš var tikai progresēt vai nu pozitīvi ar kopā ar Dievu, vai nu negatīvi, Regresēt, jā, padodoties sātanu visādām lietiņām. Tāpēc eh, brāļi, māsas, kas mūs klausaties, jā, uh, šie ieradumi, it kā šīs sīkās lietas. Ja tu komunicējot ar Dievu, ka tu komunicē ar savu tuvāko, uh, vai tu esi aizgājis, kas acīt uz pārunām pie priestera vai pie mācītāja, Un, uh, ja tev tiek pateikts kāda lieta, ka, nu, zini, vajadzētu pamainīt to krikumu, nu, un, un līdz ar to, izmainot šo te krikumu, viss tavs dzīves kurs izmainīsies soli pa solim pareizā virzienā. Uh, Pieņem to labošanu, pamaini to mazo krikumu, un uh, tu pats ieraudzīsi, kad daudzas lietas būs labas. Jā, tur mēs varam atkal pieskarties un runāt par ļoti, ļoti visādām lietiņām. Uh, dažkārt, nu, pieņemsim viena lieta, un mēs jau tuvojamies noslēgumā. Mārta, vēl bija kaut kas? Nē, viss kārtībā. Es varu, jā, jā, jā tā kā protams. finišē. Vienmēr laikam. <laughs> Paldies, tā draugs. Nu, redz, uh, kad uh, par veselību runājot, Ja? Es zinu, ka Mārim patīk viens dzēriens brūnā krāsā <laughs> ar sarkanu etiķeti. Vairs netik daudz. <laughs> un paldies Dievam, ka tev tā kola nepatīk vairs tik daudz, jā. Ja? Un, un, un es zinu, ka cilvēki, kas ir atkarīgi no tā, mm -hmm. viņš nedzers ūdeni, bet viņš dzers iekšā žotē. Mm un tur tie cukuri un visi pārējie eh, pēdiņās produkti, kas tur ir, vienkārši tavs organisms klieks un bļaus, un tu centīsies to visu apslāpēt ar nākošo kolas glāzi, ja? Bet, bet tad, kad tu aizies pie doktora un viņš tev pateiks, Klau, draugs, eh, es tev ļoti iesaku, izbeidz šo te ieradumu un pārēj uz kaut ko sakarīgāku, un ja tu viņam paklausīsi un tā darīs, tad tu redzēsi soli pa solim, tavs organisms sakārtosies. Tā. Un es saku, tā mēs varētu turpināt ar daudzām lietām. Un, un, un citreiz ir tā, ka mēs ejam, Dievs, dziedini mani, kāpēc tu mani nedziedini? Un Dievs tevi pateicis entās lietas caur uh, sievu priekšā, caur dakteri, caur mācītāju, caur vienkārši draugu, caur YouTube vai vēl kaut ko, uh, TikToku un vēl kaut kādām <laughs> lietām, un tu neesi neko ņēmis galvā, un, un, un turpinās tā pati ķēze. Tā, kad dzirdam, kad dzirdam, tad piefiksējam Jā. un uh, sakārtojam tās lietas, kas mums ir jāsakārto riņķī apkārt. Draugi, Amen. esiet uh, ļoti, ļoti svētīti, uh, pieņemiet visas lietas, ko debes tēvs jums rāda un saka, un tiekamies jau uh, pēc ne nākošajā gluži nedēļā, bet aiznākamajā, kad atkal paturpināsim kopīgi iet šo te virzienu un virzienu būsim vīri kā vīri.